Die Heere het toe vir Mooses en Aaron gesê, hulle moet elkeen onder die vaandel van hulle stam gaan staan. Hulle moet weg rondom die tabernakel kamp opslaan, 3 tot 4. Jeda, Esaskar en Sebon moet aan die ooste kant, waar die zon opkom, onder hulle onderscheie vaandels kamp opslaan. Hier is de name van die stammen, hulle leiers en die getale van hulle weerbare manskappe, Judas' leier is Nagson sien van Aminadab met 74.600 manskappe, 5 tot 6. Isaskar sien is Netanel sien van Sear met 54.400 manskappe, 7 tot 8. Sebon sien is Eliab sien van Gelon met 57.400 manskappe. Die manskappe aan Judas' kant is dus 186.400. Wanneer die kamp versit, moet hier die stamme eerste begin beweeg, 10 tot 11. Reben, Simeon en Gad moet sy van die tabernakel bij hulle vaandels kamp opslaan. Hier is hulle stamme, leiers en vertale. Ribbense leier is Elisir Sien van Sedeur met 46.500 manskappe, 12 tot 13. Simeon Sin is Salimiel Sien van Siri Sadoi met 59.300 manskappe, 14 tot 15. Gatsin is Eliasaf sien van Reuel met 45.650 manskappe. Alma aan Rubense kant is al te saam 151.450. Wanneer Israël verder gaan, moet hulle tweede vertrek. Die Levite zal van die middel van die kamp af vertrek. Soos hulle gestaan het, het die stammen in diezelfde volgorde achter hulle vaandels aangetrek, 18 tot 19. Ephraim, Manasse en Benjamin moet bij hulle vaandels wees van die tabernakelkamp opslaan. Hier is hulle volgens stamme, leiers en getalle. Ephraimse leier is Elisama sien van Amiet met 40.500 manskappe, 20 tot 21. Manasse sien is Gamliel sien van Pedasir met 32.200 manskappe, 22 tot 23. Benjamin sin is Abidan sien van Gedini met 35.400 manskappe. Die manskappe aan Ephraimse kant van die tabernakel is 108.100. Hulle moet altijd derde verzet, net maar die leviete, 25 tot 26. Dan, Osir en Naftali moet bij hulle vanels noord van die tabernakelkamp opslaan. Hulle is volgens stam, leier en getal is volg, dan sy leier is Achieser sien van Amisadoi met 62.700 manskappe, 27 tot 28. Aser sien is Pachiel sien van Okran met 41.500 manskappe, 29 tot 30. Naftali sien is Achira sien van Enan met 53.400 manskappe. Aan danse kant is daar al te 157.600 manskappe. Hier die stamme moet laaste vertrek, aan die achterkant, volgens hulle families ingedeel, was die grote taal van die Israëlieten dus 603.550. Soos die Heere vir Mooses beveel het, was die Levite nie by hierdie getalle ingereken nie. Die Israëlieten het gemaakt precies soos die Heere vir Mooses gesê het. Elke stam het volgens sy familie en onder sy eie vanelkank opgeslaan en weer getrek.